Maiatzak ah, lau ditu gaur aste da eta hau berrion albistegia duzu eh, berriozar irratiaren albiste emankizuna. Berriozarko aurreskolak e, eh, 2000 da mairugarrenko FAT arkitekturen sarien finalista. Berriozarko haur eskola, Bartzelonako frai kosta gaur egungo arte eta eraiki, eh, eraikitzeko fabrika zan kugat eta baileseko sabadel banketxeko egoitza nagusia eta kaizeko Medina Sodineako hitz iltegi zaharrean e, eh, ostelariza eskola 2008ko fat zaharien finalisten artean daudenetariko batzuk dira. Epai maiaren presidentea, autaturiko eta finalistak diren obrak beti gunen bizi garritasunaren alde hobekien erantzuten dien eta errealitateari aurre egiteko era ere hobekien ordezkatzen dituen obrak direla esan du. Sariak ustaiaren amalauan e, eh, eh, eh, ustaiaren barkatu amaikean ospatuko den Barcelonako fate fest jaialdian emanen dira. Eta larun batean luzaiden herri kirol torneoa hasi zen. E, larun batean, ekainak bat, herrikirol torne hori hasiera eman zizaion den bigarren eta azken jardunaldia, huarten, eh, jokatuko da, ekainaren hogeita marrean, eguerdiko, ogeit, eh, ordu batetan. Eta kirol, eta kirol e, torne, torneo, torneko lehenengo jardunaldiari dagokionez, zenbait modalitate ezberdinetan izan dut ziren, emaitzak aipatuko ditugu, lokatz biltzeak, lokatz biltzean, Antoni Lazkonetegi beratarrak eh, eskuratu zuen lehenengo postuan, lehenengo punt, eh, eh, zena, eh, iru hogeita bos, eh, segundu berrogeita bat zentimak eh, eh zera, eh, erabiliz, e, bigarrena beratarra gere, aier goia geratu zen iru minutu berrogei eh, segundo inbertituz. Oier etxe berriak ez zuen parte hartu, lehenengo jardun aldian. Lokotx biltzean, eh, Fernando etxe mitikua, beratarra, beti beratxapeldun, 6 minutu e, meretzi segundu, e, hogei segundutan geratu zen e, momentuz horra aurretidua, e, Lizondoko Iñaki taile etxea bigarren e, e bigarren e, postuan zailkatu eta dago, 6 minutu berrogeita amaika minutu egin zituelako irugarren postuan Andoni Lagasa le, Lasaga etxalarra e, 6 minutu berrogeita mezortzi segundu horrekin laugarren postuan unai jantzi maritorena, anitzekua zehazpi eta e, zehazpi minutu segundo bat e, segituta e, eder goldara zena e, goraldara go, zenarekin bakarrik segundu bat gehiago egin entzuelako dana irekita urrengo bigarren eh, zera jardunaldi horretarako ingude e, ingude modalitatean aritz e, izuzki, izuzkiza berako e, taldekoa berrogeita mazazpi altzadak egin zituen mm, berrogeita amalo altzadakin bigarrena geratu zen ander iribarren hauzakua eta berriozarko Imanol Martin eta Iker Lizarra gairu garren eta laugarren postutan, geratu ziren berrogeita amabi e, eh, altzada eta berrogeita amabi amamaika altzada urrenez urren. Arri jasotzailei jasotzaile dagokionean, ba, ezera, Badugu, e, eh, Josecho Urrutia, e, zilindroan amaika altzaldi egin zituela, kubikuan sortzi eta bolan e, eh, amaika, eta, zera, e, Xavier Aristegi, zilindroan amaika altzaldi, e, kubikoan e, sortzi eta bolan amaika ere bai. Eta zakulariei dagokionean berriozarko taldea aurretidoa e, zera, e, irurogoi metroko e, ibilbidean minutu bat eta hogeita amairu segundutan egin zuten Oskar Aguas, eh, eh, Jose Javier Razkin eta Oier aizkorbe irukoteak. Holtzako zendeako e, Liuben Manof, Andre, Adrian Berruez eta Alberto Oteiza irukoteak minutu bat eta hogeita emeretzi segundu enbirtitu zituen, zituzten. Arpana emasko, emakumezko arpanan eh, nerea sorondo eta Maia Garzia berako bikotea lau minutu emezortzi segundutan e, eh, segundo ekin lehenengo postuan doaz. Eta e, eh, ainoa ireizoz eta ana ireizoz e, aizpak, elsoko aizpak, lau minutu berrogeita emeretzi segundokin bigarren postuan doaz. Txingai dagokionean lehenengo postuan Adrian Berruezo, Iberoko Adrian Berruezo, sortzi alzada eta laurden e, egintzi, e, plaza eta laurden egintzi, egintzituen, bigarren eh, postuan e, Liuben Manof sei plazakin eta hirugarren postuan daukagu Josecho Urrutia Leitzarra, bos plaza eta laurdenekin Oskar Aguas berriz hartarra, laugarren postuan mm, dago mm, bos plaza Plaza e, eh, Talaurdenekin eta bosgarren postuan eta azkena Alberto Oteiza Larragetakua lau e, plazakin. Puntuazio era modalitate bakoitzean bi jardunaldi jokatuko dira liga sisteman erabiliz eginen da beraz dana irekita eta e, mendik hilabetetara e, uarten uarte jokatuko den zera bigarren eta azken jardunaldi horretan dana erabakiko da. Eta ostiralean amaituko da berrikilanek antolatu duen eh, futboleko lehen kampusean parte hartzeko izena emateko EPEA. E, kainean eta Uztailan berriozarko udalaren laguntzarekin berrikilane kampus bat eskaini du. E, futbito, futbolarekin eta oroar kirolarekin lotutako entrenamenduak eta jarduerak egiteko kampusa izango da eta lau, asteetan egingo da lehenbiziko aldiz berrikilane kampus bat eskaintzen du Euskaraz Gaztelaniaz eta Ingelesez, bos egunetakua 2000 eta beratzerun da laurogoita emeretzigarren eta 2000 eta zazpigarren urtean artean jaiotako neska mutilentza eta aukera izango dute entrenamenduak eta beste jarduera batzuk egin egiteko eta hartara kirolaren balioak ikasi eta hobetu eta bere ganatzeko. Berriozarko udal instalazioetan egingo dira jarduerak eta zehazki futbol zelaia, pabelloa eta igeri leku erabiliko dituzte bitxandan, bitxandetan egin izango da eta txandan jarraituan bederatzietatik bostetan abiak, baina baskariarekin edo baskari gabe nahi eh, den erabaki daiteke parte hartze, e, parte hartzaile guztiei entrenamenduko bi ekipazio oso eta paseatzeko elastiko bat emango zaizkie izena emateko epea e, kainaren zazpian bukatuko da. Iri udalekuetan parte hartzeko izena emateko epea zabalik dago. Iri udalekoetan parte hartzeko izen amateko, ostirala, ekainak zazpi arte, egin daiteke udalekoak abustuaren bostetiko goita irura gra, e, garatuko dira izen amateko zerua. amabira deitu edo berrezar.es udal webguneko goitza elektronikoaren bitartez ere egin daiteke. eta larun batean ikasturte bukaerako mendialdea guraso elkarteak ospa, e, e, ospa oi duen festa eginen dute. Urrengo ehekainak sortzi larun bat amendialdea guraso elkarteak urtero ospatzen duen festa eginen du. Ilargi parkean ospatuko dute animazioa, tailerrak, omenaldia zeigarren mailakuei bazkaria, musika, izanen dute denetari. Izango dute urtero bezala bazkaltzeko txartelak, elduek, helduenak zazpie eta umenak bos eurotan salgai egongo dira kaleberri eta kirol tabernatan asteazken arte, bihar arte ekainak bost. Eta orain ja eguraldiaz mintzatzera goaz. ba, orain bai, eh, udaberrian gaude, orain esan dezakegu, udaberrian gaudela zazpigarren, udaberria, jaio dena gaur, e, eh, aurtengo zazpigarren uda berria diogun bezala. Aste arte honetan, giro eguzkitzua eta temperatura gozoa izanen dugu, naiz eta mm, lehenen gordutan pixkar freskoa, freskoa izan, zerua, oskarbi, egongo da, eta temperatura maksimoak hogei garraduko, hogei garradu ingurukoak izango dira. Egun polita eta mm, e, eta, bueno, data data hauei da Eta hoe izan da guztia gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago datozen orduetan berriozari irratiaren sintonian FMko 1.8an edo orduero interneten eguzkiplaza.neten.